Auscultu cae ripetu. Porzio quardec. Mi metis en fornon la porco rostagion. Preparis la knedloin por nia tagmangio. Gi gustos tre bone, cun varma prasico. Cae iom da sauzo, vianda, cun grasso vi certe comprenos che estas tre bone cui ri mangiajo per proprai rimedoi li volis forgessi la tutta na sed li ai memoroi de nove revenis li plene conscis pri tiu problema kai sekve consultis ocul curaziston li ne plu capablis ecconi visagioin. Ni povas spareme lumigi la chambroin per lum el sendantai diodoi. Si mendis tri tortoin en sucer baceio. Si nepre ne volis attendi pli longe. Iam passis quariaroi cae unu monato si interesigis pri lia offerto, sed mancis la mono por pagi la preson. Si legis ai generitan poemon, cae spectis ai generitain filmetoin. Mi legis commenton de anonimulo. Li acre criticis en havon cae stilon. Si havas pijamon, kai nocto cemison. Si tamen preferas la nocto cemison. Gi taugas pli bone por nocta agado. La edzo tre shatas citiun sintenon. Ge edzoi volonte cun en lito. La corpa contacto varmigas la coroin caressoi cae cissoi mil digas doloroin. La homoe tre shatas consumi dolciajoin. Ne nur ce malsato, set post la satigio. La zerbo el shutas messagia in substanzoin cae ili stimulas al sucer consumo pro tio tro peso farigias tre ofte. Por perdi la peson necessas dieto. Pli fortan e ficon promessas iniectoi. Plei bone resignu pri tro da succhero. Li pravas nomante collegon fusciulo. Li certe forsovis la lastain obstacloin. Vi povas tranquille transpreni la taskon. Ja estas suficie da cun laborantoi. En scia visaggio mi vidis mi regon. Si tutte ne conis la situazion. Mi volis clarigi che tio tre gravas, char sentius cio ne estas successo. Si interessigis priniai resultoi. Si petis informoen prinia agado. La estro gentile respondis demandoin li tutte malcasce menziis detaloin. Li verbe prescribis passintain eventoin, cae tre emozie pritractis la temon. Por multae loggiantoi de tiu villaggio, li estis conata el stara persono li estis tre sperta pri multae afferoi. Do lia consilo valoris tre alte. La lasta afero, pri kiu mi audis, ne estis tre grava, sed emociiga. Concretain proponoin neniu presentis set ciui criticis la misma strumadon. Post iom da tempo, la homoi silentis. Cai quelcae personoi forlassis la eion. Ciutio signifas, che ciui resignis pri iniziatoi por savi victimoin.